السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد بعون الله سبحانه وتعالى نسيكو نجين تينا تنكتانا نجيني ونواكي وكي إسلام katika kipindi hichi cha asubuhi kwenye semina yetu hii inayofanyika hapa Moshi fi Masjid Jundub ibn Junada harasahu Allah Ta'ala ikiwa leo ni tarehe 22 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1445 Hijiria sawa sawa na tarehe moja mwezi wa tano mwaka 2024 miladia na leo ni siku ya Jumatano tayib katika darasa yetu kupitia risala hii adhima tawjihatun wa tanbihatun lilfatati almuslima jana tulianza sehemu ya pili ndani ya risala hii nayo ni kuzungumzia almukhalafat mambo ya kimakosa ambayo anatakiwa mwanamke wa Kiislamu kuyatahadhari makosa hayo asiyaingie kadhalika kuwatahadharisha wanawake wenzake ambapo pengine wameyaingia makosa hayo shekhe akaeleza miongoni mwa mikhalafati ni suala la almuakasat kwa maana mawasiliano yasiyochunga mipaka na maadili hili tumelisoma na shekhe amelieleza vizuri sana hapo na akapiga mifano na tukaona kwa kweli hili ni jambo baya lina madhara makubwa sana na haya mawasiliano haya kama vile alivyokuwa na kheri kwa upande fulani lakini nyuma yake iko shari kubwa vile vile kupitia hizi simu watu wakizungumza kwa simu au kupitia mitandao ya kijamii ikawa watu wanachati mathalan au kupostiana vitu kuna madhara makubwa sana yametokea katika mambo haya na katika wahanga waliodhurika na mambo ya kimtandao ni wanawake wanawake wako waliopata madhara makubwa katika jambo hili na mpaka leo wanaishi katika athari za hayo madhara ya kimtandao Sheikh ametutahadharisha tuwe makini na tusijiachie katika mambo haya ya kimtandao na kuna watu wanakusudia kuwatega wanawake wa Kiislamu kupitia hii mitandao na hizi simu ili kuwaweka na kuwatia mahala pabaya nadhani haya tuliyaona katika hii darsa kwa mifano iliyopigwa hapa na shekhe wetu mtunzi huyu hafidhahullah ta'ala na hilo lilikuwa ni jambo la kwanza jambo la pili ambalo ni darsa ya leo sasa anasema almuallifu hafidhahullah ta'ala thaniyan ay min almukhalafat na jambo la pili katika mambo ya kimakosa asema al-i'jabu ni kupenda kuliko pitiliza ndio maana yake hapa al-i'jabu ni kupenda kuliko pitiliza ikawa mwanamke amempenda mtu na akaghurika naye ile hubba ikamuingia sana hili jambo ni ambalo analieleza shekhe wetu hapa na utaona kwamba ni mapenzi ya namna gani idhan al-i'jabu hapa ni maana yake ni al-ishqu wal-hubbu ni mahabba na yale mapenzi ya ndani shekhe anasema wa min al-mukhalafat aidan ma yantashiru baina ba'd al-fatayati وخاصة الطالبات ما يسمى بالإعجاب أي الحب أنا سيما حفظه الله تعالى نميونغوني ومكوسا يكشرية بلفيلة ما ينتشر بين بعض الفتيات نيلي أمبالو لنينيا بين يبعاذي وسشانا wa khasatan na hasa hasa kwa maana na wanahusishwa katika hili at-talibat wale wanafunzi wa kike ma hilo lenye kuenea ambalo ma yusamma ambalo linaitwa bilijabi linaitwa kwa jina hilo al-ijab maana yake ai hubbu mapenzi jambo hili shekhe anasema ni katika baa ni, miongoni mwa mikhalafati asema wa fil haqiqa na katika uhakika hasa anna hadha al-amra da'un 'udhalun kwamba hakika hili jambo hili hili jambo la mapenzi hili ni gonjwa sugu wa fil haqiqa na katika uhakika hasa anna hadha al-amra kwamba hakika jambo hili daun udalun ni gonjwa sugu kaifa la vipi isiwe hivyo kaifa la vipi isiwe hivyo yani kwa nini lisiwe gonjwa sugu wa huwa yunafi tauhida na hali ya kuwa jambo hili linakwenda kinyume kabisa na tauhid kaifa la vipi lisiwe jambo hili ni gonjwa sugu wa huwa yunafi tauhida na hali ya kuwa jambo hili la mapenzi yaliyopitiliza eh linakwenda kinyume na tauhid linaikanusha tauhid haithu inna al-ashiqata tanshaghilu biman ashiqat kiasi ambacho huyu mwanamke huyu aliyependa haithu innal ashiqata kiasi ambacho hakika huyu mwanamke aliyependa tanshaghilu biman ashiqat eh muda wote anashughulika na yule ambaye kampenda tanshaghilu anashughulika huyu binti aliyependa biman ashiqat na yule ambaye kampenda inakuwa saa zote yeye anamfikiria mpenzi wake fahiya tanshaghilu bidhikriha huyu mwanamke anashughulika kwa kumkumbuka huyo mpenzi wake bidhikriha ay ma'a eh anashughulika kwa kumkumbuka huyo mpenzi wake anashughulika na hilo fahiya tanshaghilu bidhikriha na yeye huyo mwanamke aliyependa eh anashughulika na kumkumbuka huyo mpenzi wake an hubbi rabbiha tabaraka wa taala anashughulika na kumkumbuka Mola wake mlezi tabaraka wa taala yani mtu anapenda kiasi ambacho fikira zake zinashughulika kumkumbuka mpenzi wake zaidi anavyomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala anashughulishwa na mapenzi ya mpenzi wa duniani na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala muumba eh fahiya tanshaghilu bidhikriha huyo mwanamke aliyependa anashughulika na kumpenda huyo mpenzi wake ay maashuqatiha alha rajia ila almaashuqa anashughulika na kumpenda huyo mpenzi wake an hubbi rabbiha tabaraka wa taala na kumpenda Mola wake mlezi subhanahu wa ta'ala wallahi watu wanawapenda wapenzi wao kuliko wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala bali mapenzi ya kuwapenda watu yamewashughulisha na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq Sheikh anasema kama takulu ihda al-ashiqat eh kama anavyosema mmoja katika wanawake waliopenda kama takulu ihda al-ashiqat kama anavyosema mmoja katika wanawake waliopenda fi risalatin katika barua katabaha ila mashuqiha barua aliyoiandika kumpelekea mpenzi wake ndani ya barua hiyo mwanamke huyo akasema akimwambia mpenzi wake adhkuruka fi kulli hinin mimi ninakukumbuka wewe kila wakati eh anamwambia mpenzi wake hivyo kwenye barua adhkuruka fi kulli hinin mimi ninakukumbuka wewe mpenzi wangu eh katika kila wakati adhkuruka fi ruku'i subhanallah ninakukumbuka wewe katika rukuu yangu wakati nimerukuu basi unanijia pia adhkuruka fi ruku'i ninakukumbuka wewe katika rukuu yangu fi sujudi katika sijida yangu fi jamii salati katika swala yangu yote fi kulli ahwali na kukumbuka katika hali zangu zote shaka anasema as'alullah alafia namuomba Allah atupe afya huu ni mtihani mzito mahala pa kumkumbuka Allah na kunyenyekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ikhlas kwenye maombi mahala kama hapo mtu anamkumbuka mpenzi wake hebu tafakari hili jambo kwenye ibada kama ya swala mtu anazungumza kwamba ndani ya, ya ndani ya as-sala anamkumbuka mpenzi wake sasa nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala iko wapi kwa mtu kama huyu anaendelea shaka kusema fatajidu qalba al-ashiqah mutaadhibun bimaashuqatiha sasa utaupata moyo wa mwanamke aliyependa ni wenye kuadhibika kwa sababu ya mpenzi wake mtu anaumia katika moyo kwa namna hubu eh, mahaba yalivyomwingia anapata maradhi ya nyonda wanayaita waswahili فإن من أحب شيئا غير الله udhiba bihi wala bud shaka nasema kwani hakika yoyote aliyekipenda kitu kisichokuwa Allah fa inna man ahabba shay'an eh ghaira Allah kwani hakika yoyote aliyekipenda kitu kisichokuwa Allah udhiba bihi wala bud ataadhibiwa nacho na hakuna budi ila ni kuadhibiwa naam إذا يقول الشيخ فالعشق وإن, تلذ وإن استلذت فالعشق وإن استلذت به صاحبته فهو من أعظم عذاب القلب وهو كذلك يقول حفظه الله تعالى فالعشق وإن استلذت به صاحبته mapenzi haya حتى كما أكبت لذة kwa mapenzi hayo mwanamke mwenye mapenzi sahibatuhu ay sahibatul ishq eh falishqu na mapenzi wa inistaladhat bihi sahibatuhu ijapokuwa atapata ladha eh, kuna raha fulani mtu atapata ijapokuwa atapata ladha eh, kwa mapenzi hayo huyo mwanamke mwenye hayo mapenzi fahuwa min a'dhami adhabil qalb basi hayo mapenzi eh, ni miongoni mwa adhabu kubwa zaidi za moyo fahuwa min a'dhami adhabi alqalbi basi hayo mapenzi hayo ni miongoni mwa adhabu kubwa zaidi eh, za moyo wanulahidhu na sisi tunazingatia kama ni jambo tunaliona twalishuhudia wanulahidhu na tunashuhudia sisi na kuzingatia anna al-ashiqata kwamba mwanamke mwenye, mwenye kupenda kulikopitiliza qalbuha asirun fi qabdhati ma'shuqatiha eh tunaukuta moyo wake ni mateka qalbuha asirun moyo wake unakuwa ni mateka fi qabdhati ma'shuqatiha katika katika mkamato katika mkono wa yule aliyempenda katika mkono wa mpenzi wake mtu mwanamke akipenda eh anakuwa ni kama mfano wa mateka katika mkono wa yule aliyempenda yani anapelekwa tu akiambiwa hivi na mpenzi wake atafanya akiambiwa vile atafanya pengine mambo mengine yanakhalifu sharia kabisa lakini atayakubali kwa sababu tu anampenda mtu ha? jambo baya kabisa hili kwa hiyo tunaona sisi kwamba wanawake wenye mapenzi kama haya yaliyopitiliza nyoyo zao zimekuwa ni mateka katika mikono ya wale wapenzi wao anasema tasumuha tasumuha alhawanu walakinaha la tash'uru eh unamwadhibu yeye huyo mwanamke aliyopenda sama yasumu ay aqaba yuaqibu katika katika lugha ndio maana yake tasumuha alhawanu ay unamuadhibu yeye unyonge tuaqibuha alhawanu eh? tasumuha unamuadhibu huyo mwanamke aliyopenda hiyo alha hapo rajia ila alashiqah eh inamrejea huyo mwanamke aliyependa tasumuha alhawanu unamwadhibu yeye unyonge anakuwa saa zote ni mnyonge huyo mwanamke mwenye mapenzi ya kupitiliza walakinaha la tashuru lakini mwanamke huyo aliyopenda ahisi chochote kwamba anaadhibika anakuwa dhaifu kwa sababu ya mapenzi maskini lakini yeye hawezi kuhisi pengine hata atakapata udhaifu wa mwili akakonda ukamwona mtu ana anapuputika tu mwili wake akikaa na mawazo watu wakimwambia mbona unakonda hivi wewe unakwisha una nini yeye mwenyewe wala habari hana kumbe ana maradhi ya mapenzi yanamtafuna katika nafsi yake bal innal ashiqata tanshaghilu an masalihi diniha wa dunyaha bali wanawake wenye mapenzi eh mwanamke mwenye mapenzi na haya ni mapenzi ya haramu yaliyovuka mipaka eh bali mwanamke mwenye mapenzi tanshaghilu an masalihi diniha wa dunyaha anashughulika na kuyaacha maslahi ya dini yake na ya dunia yake yani mtu atashughulishwa na mambo hayo kiasi ambacho kuna mambo muhimu katika dini yake hatoweza kuyafanya kadhalika mambo muhimu katika dunia yake atashindwa watu wanaugua maradhi ya nyonda mpaka wanashindwa kufanya ibada mtu anasema hata Qur'ani siwezi kusoma na wiki nzima sijashika msahafu nasikia vibaya ameshindwa kufanya adhkari ibada za mshinda kwa sababu ya alhub bali wengine wanashindwa hata kufanya kazi mtu anakuambia sijaenda kazini mimi kama ni mfanyabiashara anakuambia sijafungua ofisi yangu nina wiki sasa sina nguvu ya kufungua hata ofisi eh hendi kazini bwana kwa sababu ya aliishq maradhi ya hovyo kabisa haya naam ya ukhti muslima ndiyo ewe dada yangu muislamu sasa anajaribu kuelezea hapa ni mapenzi gani anayoyakusudia innal ishqa hakika mapenzi yenye kuitwa al-ishq kwa lugha nyingine inaitwa al-ijab mapenzi ambayo yanaitwa jina hili ni aina gani watakiwa yajue innal ishqa ewe dada yangu muislamu hakika al-ishq huwa al-ifratu fil mahabba ni kuchupa mipaka katika kupenda ndio maana yake huwa al-ifratu fil mahabba ni kuchupa mipaka katika kupenda bihaithu yastawli al ala qalbi al-'ashiqah kwa kiasi ambacho anatawala yule mwenye kupendwa juu ya moyo wa mwenye kupenda bihaithu yastawli almashuqu ala qalbi alashiqa kwa kiasi ambacho anatawala yule mwenye kupendwa eh juu ya moyo wa mwenye kupenda mtu anampenda mtu mpaka inafikia yule anayempenda amekuwa kama mtawala katika moyo wake maana hamfikirii ila isipokuwa yeye hakuna kwenye moyo wake isipokuwa mtu huyo ndio aliyojaa katika katika moyo hakuna hata nafasi ya Allah katika moyo wake wala nafasi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala nafasi ya wazazi wala nafasi ya wengine katika watu muhimu ukiacha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh? kuna watu wamefikia huko ya akhi anampenda mpenzi wake kuliko mapenzi yake kwa Allah al-Khaliq ana mapenzi kwa mpenzi kuliko kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pana watu wamewajaza watu katika nyoyo zao hata kuliko wazazi wao wewe unasema hiyo ndio al-ishq al-ishq msalamu mjumbe asante mawe karibu mjumbe huko ndiyo kuchupa mipaka katika mahaba ha? kwa hivyo ni kiasi ambacho anatawala mwenye kupendwa juu ya moyo wa mwenye kupenda hata hatta la takhlu min takhayyuliha mpaka huyu mwenye kupenda huyu ndo tunamzungumzia hapo hata la takhlu ay al-ashiqah hatta la takhlu min takhayyulha mpaka inafikia huyu mwenye kupenda huyu haachi au unaweza kusema haachani na kumsawirisha akilini huyo mpenzi wake min takhayyulha ila alha ya pili raji ila almashuq hatta la takhlu min takhayyulha mpaka haachani huyu mwenye kupenda huyu eh na kumsawirisha akilini huyo mpenzi wake wa dhikriha mpaka haachani na kumkumbuka watafkiri fiha na kumfikiria huyo mpenzi wake yani huyu huyu mwenye kupendwa huyu anamtawala huyu mwenye kupenda kwa kiwango hichi kiasi ambacho anakuwa mtu huyu anamfikiria anamsawirisha akilini saa zote mpenzi wake na kumkumbuka eh, na kumfikiria saa zote haya ni mapenzi yaliyochupa mipaka hata la takhlu min takhayuliha mpaka anakuwa huyu mwenye kupenda haachani na kumsawirisha huyo mpenzi wake akilini wa dhikriha na haachani na kumtaja watafkiri fiha na kumfikiria huyo mwenye kumpenda eh anasema wala taghibu an khatiriha abadan na wala hapotei eh huyo mwenye kupendwa huyo eh? wala taghibu na wala hapotei huyo mwenye kupendwa an khatiriha abadan kwenye akili ya huyu mpe, mwenye kupenda hata kidogo hapotei saa zote anamkumbuka wala taghibu an khatiriha abada na wala hapotei eh, huyo mwenye kupendwa an khatiriha kwenye akili ya huyo mwenye kupenda abadan kabisa kwa maana saa zote yuko hadhir shekhe anakwambia e mwanamke fattaqillaha ya fatata alislam basi mche Allah ewe msichana wa Kiislamu waturuki hadha al-amra al-khatira na liwache hili jambo la khatari wa'lami anna ilaja hadha daa nafahamu kwamba hakika tiba ya ugonjwa huu ugonjwa wa mapenzi yaliyopitiliza ya kumpenda binadamu ha? kumpenda mpenzi wako ukampenda kuliko unavyompenda Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukavuka mipaka kwenye kupenda kiasi ambacho moyo wako umemjaza huyo mpenzi tu akikwambia usiende kuswali huendi uswali akikwambia bwana hizo nguo zako bwana mimi sizielewi bwana kujifunika funika bwana mimi mwanamke wa namna hiyo mimi sio chaguo langu nataka upige pamba uonekane eh watu wajue nina mke mzuri mimi sasa ma, mahijabu tu hayo basi akikwambia hivyo wewe unasahau kwamba hijabu ni amri ya Allah kwa wanawake wa Kiislamu unaivua hijabu kwa nini ah yule yule mpenzi wangu hataki nivae hivyo anataka nivae hivi anti mughaffala wewe utakuwa ni mwanamke ulioghafilika kabisa na dini yako ndio shekha anakuambia wa'lami nafahamu ewe mwanamke anna ilaja hadha da kwamba tiba ya maradhi haya maradhi ya kupenda kwa kupitiliza huwa bimarifati tauhidi rabbi nayo hiyo tiba ni kwa, ku, ni kwa kuijua tauhidi ya Mola muumba eh kujua tauhidi wa sunani na sunna zake Allah nyenendo zake alizozileta kwa waja wake na kwa mitume wake wa ayatihi na aya zake wa adhamatihi na ukubwa wake mjue Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake kwa maana alama zake za kilimwengu vile vile aya zake za kimaandiko na ujue ukubwa wake subhanahu wa ta'ala hiyo ni dawa ya maradhi haya thumma taati min alibadati adh-dhahira wal-batina hii pia ni dawa eh kisha ulete sasa ibada za dhahiri na ibada za siri thumma taati min alibadati adh-dhahira wal-batina kisha ulete unaweza kusema kisha uziendee eh ibada za dhahiri na ibada za siri kwa maana uonekane kufanya ibada kuswali eh swala za faradhi swala za sunna kusoma Qur'an kufanya adhkari kutoa sadaqat na nyinginezo katika ibadati ambazo zinaonekana walbatina kadhalika ujitahidi kufanya ibada za siri kama ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala kuijenga ikhlasi yako kwa Allah hubbullah kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'dhimuhu na kumuadhimisha wal yaqinu billahi subhanahu wa ta'ala na ukawa mtu una yaqini na Mola wako subhanahu wa ta'ala wal khawfu war rajau ukawa na khawfu kwa Allah ukawa una matarajio wal khashyatu eh hayo ni mambo ya nyoyoni hayo kithirisha kuyafanya mambo haya Allah atakuondoshea hayo mapenzi mabaya uliyokuwa nayo ya kumpenda huyu mpenzi wako anayekubabaisha na dini yako watukthiri allujua watadharrua ila Allah na ukithirishe mwanamke kukimbilia kwa Allah watukthiri na ukithirishe allujua eh kutafuta hifadhi alluju ni kutafuta ngome ya kujihifadhi na ukithirishe kutafuta hifadhi watadharrua kwa maana ukithirishe kunyenyekea ila Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala bisarfi hadha almaradhi anki kwa kuyaondosha kwa maana umkimbilie Allah kwa kujihifadhi kwake na umnyenyekee kwa kukuondeshea ili ya kuondoshea haya maradhi wewe bisarfi hadha almarad anki kwa kukuondoshea haya maradhi wewe au kutoka kwako mwelekee subhanahu wa ta'ala kwa haya yaliyosemwa ili akupata apate kukuepushia maradhi hayo asema walaysa lahu dawaun anfa'u min al-ikhlas lillah na hayana maradhi haya al-ishq al-i'jab maradhi ya kupenda eh walaysa lahu dawaun na hayana hayo maradhi dawa anfa'u yenye manufaa zaidi min al-ikhlas lillahi ta'ala kuliko ikhlasi kwa Allah ta'ala yani mapenzi yaliyopitiliza ambayo ni mapenzi ya haramu sasa ukampenda mtu kuliko Allah kuliko sheria ya Allah sasa hayo si mapenzi tena haina maana kwamba mapenzi kwa itlaki yake yamekatazwa hasa yanapokuwa ni mapenzi ya kisheria kwa maana unampenda yule ambaye sheria imekuruhusu kumpenda kama kumpenda mke uliomuoa kwa ndoa au mke kumpenda mume wake kumpenda mtoto wako kuwapenda wazazi wako kuwapenda waumini waliosimama sawa sawa katika dini haya ni mapenzi ya kisheria lakini pia yasije yakavuka yakafika kiwango ambacho unawapenda hao kuliko unavyompenda Allah kuliko unavyompenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuliko unavyoipenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ukifikia huko utaharibu na utakuwa umechupa mipaka haya kwa hivyo katika dawa muhimu sana ya mapenzi kama haya shekhe anasema ni ikhlas ni wewe kutakasa nia yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala asema huwa alilaju alladhi dhakarahu fi kitabihi qala ta'ala nayo hiyo ni tiba ambayo ameitaja tiba hiyo yani Allah fi kitabihi katika kitabu chake qala ta'ala amesema Allah ta'ala kadhalika linasrif anhu as-su'a wal-fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin surati yusuf aya 24 Allah anasema kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal-fahsha na kama hivyo eh kwa maana tumefanya hivyo kadhalika na kama hivyo linasrifa anhu as-su'a wal-fahsha ili tumuondoshe yeye ubaya na uchafu ili tumuepushe yeye Yusufu alayhi salam kutokana na ubaya na uchafu Allah subhanahu wa ta'ala alimuhifadhi Nabiullah Yusuf alayhi salam na jambo la hatari kabisa kwa sababu mwanamke au mke wa waziri mkuu eh, wa Masr Zulaikha alimpenda kijana wake wa nyumbani alimpenda hasa na akawa anafanya vitimbi na ushawishi ili Nabiullahi Yusuf aingie katika katika mitego yake lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimuepusha mtume wake alayhi salatu wasalam Nabiullahi Yusuf na hii ni kwa fadhila ya Allah kwa namna Yusuf alayhi salam alivyokuwa mkweli kwa Mola wake lakini vitimbi vya Zulaikha kwa waliosoma suratu Yusuf na kisa cha nabiullahi yusuf na yule mama alivyomfanyia visa lau kama si rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala basi lilikuwa ni jambo zito sana kwa mtume wa Allah mpaka Allah anamnukuu Yusuf alayhi salam kwa namna mwanamke yule alivyokuwa anamfanyia vitimbi na wanawake wa Misri walivyokuwa wanamfanyia vitimbi maana Allah alimpa uzuri usio na kifani alayhi salam aliomba dua qala rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi e mola wangu jela ni bora kwangu ni bora nikae jela kuliko haya ambayo yananielekea sasa hivi wa illa tasrifu anni kaidahun asbu ilayhin wa akum min aljahilin na kama hukunitia jela basi niepushe na vitimi vya hawa wanawake wanavyoniandama mimi nitakuwa mpumbavu mbele ya wanawake na nitakuwa ni katika wajinga hadha nabiyullah huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala sasa Allah aliitikia dua yake na alimuepusha na vitimbi vile vya wanawake wa Misri kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha na kama hivyo eh ili tumuepushe yeye Yusuf tumuepushe yeye Yusuf ubaya na vitimbi innahu min ibadina almukhlasin hakika yeye Yusuf ni miongoni mmoja wetu wenye ikhlas jambo la pili hilo limemalizika eh